Bedengatua jauna Israelgo jainkoa, agertu eta bere herria askatu HENA salbamen indarra digu eman, bere morroi da etxean zu berri goigoikoaren profeta deitua izango zeran, jaunaren aurpegi aurreten joango baitzera, ari bidea prestatzera. Erakustiarren herriari salbamena, beren pekatuen barkamena. Aintza itari eta semeari eta espiritu santuari hasieran zen bezala orain eta beti gisaldi eta gisaldi